Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilme lana illa ma alamtena innaka enta l'alimu hakim Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima alamtena wa zidna ilman ya rabbil alamin. Ovo je uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu naše peto druženje sa serijalom predavanja na temu predznaci sudnjeg dana. U našem prošlom predavanju bilo je riječi o pojedinim smutnjama, fitnama koje će se dogoditi pred sudnji dan. Koliko se sjećate, spomenuli smo dakle hadis od Abdullah ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma koga bilježi Ahmed Abu Dawud Hakim i kaže da je hadis vjerodostan kao što da ga takvim ucjenjuje šeha Albani rahimahullahu ta'ala. Jeli, gdje U tom hadisu Abdullah ibn Omer spominje da su sjedli kod Allahov poslanika alihi salatu sam pa je spominjao brojna iskušenja, fitne smutnje, sve dok nije spomenuo smutnju ahlasa pa su upitali Allahov poslaniće kakva je to fitna, kakva je to smutnja ahlasa pa je rekao hije harabun wa harabun, to je smutnja u kojoj će ljudi bježati jedni od drugih zbog čega, zato što je onaj harabun, zato što će ubijati jedni druge uzimati nepravedno imetke, jeli porodice i ostalo od drugih. Zatim nakon toga nastupit će smutnja sarra, dakle smutnja blagostanja kada će e, ljudi živjeti dobrim, ugodnim, lijepim životom, živjet u blagostanju. Zbog čega je to onda smutnja, fitna, iskušenje? Zato što će što će ljudi, kako kažu jeli komentatori, ako smiju zaključiti, što će ljudi, dakle, u takvom blagostanju zaboraviti na Allaha subhanahu wa ta'ala, neće ga se sjećati i to će također biti povod nevjernicima da se i oni raduju takvom stanju muslimana kada će zapostavljati svoju vjeru. Nakon toga nastupit će sljedeća smutnja, dakle sve jedna za drugom, je li e, fitna duhejma, li crna, mračna, tamna, je li fitna smutnja koja neće ostaviti nikoga, dakle iz ovoga umeta da ga neće je li pogoditi. Tu fitnu, tu smutnju, je li postaknuće čovjek iz Ahlu Bejta, dakle iz porodice Allahovog poslanika alihi sallam izlože Allahovog poslanika alihi sallam međutim neće biti ali dobar čovjek kao što kaže samo Allahov poslanik alihi sallatu sallam da će tvrditi da je jeli e, od njega međutim nije od njega zato što su dakle njegovi sljedbenici samo bogobojazni dakle tvrće da je sljedbenik Allahovog poslanika alihi sallam iskreni istinski međutim dakle jeli, ispostavit će se da nije takav, jer su samo bogobojazni sedbenici Allahovog poslanika alihi salacom. Pa će dakle ta smutnja jenjavati, jeli, splah, splahnuti ljudi kada pomisle da je prestala, da se ugasla, ponovo će se vratiti jeli, i dostignuti svoj vrhunac. Zatim će se ljudi okupiti oko čovjeka jeli, koji neće zasluživati da bude vođa, njegovo stanje će biti nesigurno, neće imati dakle svijetlu budućnost, jeli, i u takvim fitnama, smutnjama, kao što je poznato, doće do pojedinih e, velikih grijeha, naprotiv ljudi će postajati nevjernici, osvanit će kao vjernici, zanoćiti kao nevjernici i obratno, zato što će smatrati dozvoljenom krv svoga brata, dakle, smatrat to halalom, jer i ubijat će jedni druge. I nakon toga očekuj kada se podijele jedni i drugi, podijele se, dakle, sljedbenici imana na jedno mjesto, osame se, gdje neće biti munafika, neće biti nevjernika među njima, bit će čisti vjernici, jeli na drugom mjestu će se, će se nevjernici i munafici, licemjeri, nakon toga, kaže Allahu poslanik Ali Alihi sallam, očekuj sudnji dan. Zatim, od fitni i smutnji koji su pogodile ovaj umet, kao što smo spomenuli, jeste i poistovjećivanje sa nevjernicima. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao kako prenose Ebu Hureyre i Ebu Sejid al-Hudri radijallahu ta'ala anhuma da neće nastupiti sudnji dan sve dok dakle ovaj umet ne bude slijedio jeli, nevjernike pedalj po pedalj, lakat po lakat pa kada bi jeli, ušli i u, jazbinovu, i u Gušterovu jazbinu ušli bi i muslimani za njim pa je upitan Allahov poslanik alihi salatu wasalam pojedinim predanjima o kome se to radi koga će to muslimani slijediti u jednom predanju spominju se jeli, Perzijanci i Bizantinci, dok u drugom predanju spominju se kršćani i židovi. Zatim, dakle, prošli puta smo otpočeli malo detaljniji govor o ovom slijedjenju, budući, dakle, da mnogi govore, pojedini, dakle, nisu umjereni u tom govoru, pretjeruju, pa nešto ili ne smatraju o ponašanjem nevjernika i drugih čije nam je slijedjenje zabranjeno, dok poneki pretjeruju u tome, pa dakle sve smatraju što god se pojavi od strane nevjernika, bez obzira što se to proširilo i slično, smatraju koliko muslimani budu radili da je to poistovjećivanje, da je to tešebu oponašanje nevjernika. Pa smo mi otprilike dakle taj govor podijelili na nekih deset tačaka i govorili smo u prethodnom predavanju o četiri tačke, jeli, zbog čega govoriti o poistovjećivanju, o ponašanju dakle, nevjernika, zbog toga, dakle, prije svega što je jedan od predznaka sudnjeg dana, zatim što danas svijet je, je li postao tako malen da se šire, dakle, i ti običaj nevjenički, njihovi adeti, njihova vjerska objeđenja i ostalo, je li, i među muslimanima, također ove komunikacije su proširene, je li, dolazi do svega jeli, toga od strane nevjernika do muslimana dolazi. Zatim rekli smo kada se govori o ponašanju tešebuhu, ne misli se samo o ponašanju po istovećivanju sa nevjernicima, već se misli dakle i sa drugim. Jeli, pa smo spominjali nešto od toga, večeras ćemo ako Bog da malo detaljnije spomenuti. Zatim smo govorili o značenju tešebuha. Šta se to u šerijatu smatra zabranjenim oponašanjem po istovećivanjem? Pa smo dakle govorili malo duže oko toga, uglavnom hulasa sažetak. Toga jeste dakle da, opona, da muslimani oponašaju onoga čijem je oponašanje zabranjeno. Da dakle slijede, oponašaju, poistovjećuju se sa onim osobama, onim kategorijama ljudi, dakle, a naređeno im je da se obavezno razlikuju od njih. Dakle, to se smatra zabranjenim tešebuhom, poistovjećivanjem, jeli. Zatim smo prešli na spomen pojedinih pravila i ako se sjećate od prilike spomenuli četiri ili pet pravila, je li pet pravila. Pa smo spomenuli da sve ono što je posebno, od posebnosti, dakle, nevjernika, ono što je dakle svojstveno njima, bez obzira da li se radilo njihovim vjerskim objeđenjima, njihovim vjerskim simbolima, njihovim adetima, običajima, muslimani to ne smiju učiniti ni u kojem slučaju. Bez obzira da li se to proširilo ili ne proširilo da se prošire dakle ta nevjernička objeđenja po cijeloj zemlji, nije dozvoljeno muslimanima da zastupaju takva objeđenja. Da se prošire po cijeloj zemlji njihovi nekakvi jeli, vjerskim simboli, nije dozvoljeno vjerniku i vjernici da okače jeli, takve simbole jeli, na sebe. Da se prošire nekakvi njihovi običaji koji su svojstveni dan danas samo njima, kada se ugledaju jeli, da čine takva dijela, tako, tako se ponašaju, odmah se zna da su nevjernici, nije dozvoljeno muslimanima ni u kom slučaju da čine takva jeli, e, ta, da takva ponašanja jeli, i ostalo takve postupke. Zatim spomenuli smo drugo pravilo, da ono što se od njihovih običaja proširi i više nije svojstveno njima, već dakle cijeli narod na Dunjaluku čini, je li to, tada dakle, ukoliko muslimani budu činili takve postupke, ne smatra se tešebuhom, ne smatra se poistovjećivanjem, ponašanjem nevjernika. Zatim su spomenuli treće pravilo, ne znam koliko ste me, je li, shvatili, da ono što nije u osnovi zabranjeno, već je zabranjeno zbog mogućih posljedica, ukoliko se u određenom vremenu ispostavi da nema tih mogućih negativnih posljedica, već naprotiv postoji korist u tome da nema smetnje da se to radi i ne smatra se poistovećivanjem u ponašanju nevjernika. Spomnjali smo jeli, primjer Omer ibn Abdelaziza sa mesčidom jeli, u Damasku i onim zidovima koji su bili lijepo ukrašeni, pa je Omer ibn Abdelaziz htio da ih poruši a u tom vremenu dok je dakle sa tim arhitektom raspravljao i tražio da se poruši, došli su jeli, neki kršćani, bili su zadivljeni tom jeli, arhitekturom i m, kažu neki da su prihvatili jeli, islam, pa zbog toga Omer ibn Abdelaziz nije to. Jeli. I druge primjere koje smo spominjali. Zatim četvrto pravilo je bilo da se s nevjernicima razlikujemo, dakle ili u osnovi samog dijela, ili u činjenju tog načinu činjenja tog dijela, ili u propisu tog istog dijela pa ako se sjećate, spominjali smo, u osnovi se razilazimo jeli, u praznikovanju ovih praznika koji nisu jeli, propisani šarijetom. Kao što je nam, nam je dobro poznato, muslimani imaju samo dva... Ha? Ha? Ha? Ne možemo reći praznik. <laughs> Kod muslimana ti dani nisu prazni. Nego treba da se ispune zikrom i veličanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Jel'e? Bajram, jeli dva bajrama, imaju dva bajrama i to je, dakle nisu praznici. Dok dakle ovi drugi izmišljaju od sebe, imaju nekakve svoje također vjerske jeli, praznike i muslimanima nije dozvoljeno, u osnovi im je dakle zabranjeno da čine takva djela. Zatim spominjali smo primjere za ako je neko djelo propisano i tim narodima, prethodnim i nama, moramo se razlikovati s njima u načinu obavljanja tog dijela, tog ibadeta. Pa smo spomenuli primjer posta da dakle prethodni narod da židovi ahlu kitabija također poste kada poste međutim oni ne sehure ne jedu dakle predzoru dok nama je naređeno dakle i oni također cijeli dan poste kao što dakle i mi postimo ali oni ne sehure pa je nama naređeno da sehurimo jeli Također bio je spomen Jevmu Ašure, ili tako nama je naređeno, odnosno Allahu poslanik Alih Salucam je rekao da sljedeće godine će postiti i deveti dan, pa se od nas traži da postimo i dan prije. I također bio je ovaj primjer za treći slučaj, ako je propisano i nama i njima i obavljamo taj ibadet na isti način i mi i oni, onda mora postojati razlika u propisu tog ibadeta. Pa smo spomenuli, je li primjer ustajanja prilikom prolaska dženaze, i ti drugi narodi dakle ustaju kada prolazi sahrana, ustaju dakle u potpunosti, ne do pola, već ustaju u potpunosti kao što dakle i mi ovi koji prihvataju takvo mišljenje da dakle treba ustati budu i da postoji razilaženje kod islamskih učenja da li treba ustati ili ne. Oni koji ustaju također u potpunosti ustaju, međutim dakle njima je obaveza dok je nama mustahab. Ima je dakle to obaveza naređeno da ustaju pred eh, svojom sahranom kada prolazi dok je nama jeli, mustahab. I bilo je spomenuto peto pravilo da se sa nevjernicima, mušlicima, mnogobošćima i drugima kojima nam je zabrajeno dakle njihovo slijedjenje, razilazimo ili samo zbog toga što je došao šerijetski tekst i rekao da se trebamo razilaziti s njima ili zbog toga što u tome ima koristi za nas. Dakle, postoje i druge koristi, ne samo da se razlikujemo od njih, već postoje i druge koristi ili dakle, ako budemo radili ono što oni radi, postoje jeli šteta po nas. Pa smo, ako, ako se sjećate, spomenuli primjer brade. Dakle, kada čovjek ostari, njegova brada odsijedi, preporučuje mu se, ne naređeno, već mu se, dakle, preporučuje da, dakle, oknije svoju bradu ili ofarba svoju bradu u bilo koju drugu boju, samo ne u crnu. I to je, dakle, nema nikakve koristi u čovjeka za, za, jeli, u tome, samo se razlikuje od eh, mnogobožaca nevjernika jeli, po time. Dok dakle puštanje brade, puštanje brade, u tome dakle razlikujemo se od međusija, mušrika, ali isto tako dakle to nam je naređeno vjerom. To nam je naređeno vjerom. Pa ukoliko bi oni počeli puštati brade, međusije počeli puštati brade, ćemo mi sad dakle ostavljati krati brade ili, ili brijati brade da bismo se mi razlikovali od njih, ne, da, već mi ostajemo na svom stavu zato što je dakle u tome kore za nas da, zato što je prije svega to od prirodnosti vjere zatim dakle to nam je također naređeno šerijatom i <clears throat> drugi primjeri zatim smo došli do govora o mudrostima jeli zabrane o ponašanja nevjernika koja je to mudrost zbog čega nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da oponašamo nevjernike jel da se poistovjećujemo s njima pa prije svega trebamo znati je li uvijek što god nam Allah subhanahu wa ta'ala propiše ili što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani, trebamo znati da u tome je korist da li mi shvatili tu korist ili ne shvatili korist, treba dakle da vjerujemo. Allah subhanahu wa ta'ala ništa nama, umetu Muhammeda alaihi sallam, kao i prethodnim umetima, nije objavljivao u svojoj knjizi, nije propisivao, a da u tome dakle nije bila korist za njih. I ništa nije zabranjivao, a da u tome nije bila šteta. Kao što su vam poznate, jeli, brojne izreke naših prethodnika, Selefa, Ashaba, i spominjali smo ovdje često, da nije Allahov poslanik alaihi sallam otišao, nije preselio sve dok nije ukazao jeli, na svako dobro i sve dok nije također upozorio na svako jeli zlo. Stoga, dakle, vjernike i vjernice, kada im se nešto propiše, kada im se nešto naredi, pojasni, dakle, da trebaju učiniti to u vjeri, da trebaju ostaviti, dakle, to u vjeri, ne trebaju, dakle, zalasti i pitati zbog čega, koja mudrost i, dakle, Ako bi čovjek nakon takvog cjepidlačenja i na kraju je prihvatio, to ne bi upućivalo na njegov, dakle, jakin, na njegovo objeđenje, na njegovu iskrenost, jel, u pridržavanju za vjeru. Već dakle, iskreni vjernici, vjernice jesu oni kada čuju, kažu se mi anama tana, čujemo i pokoravamo se, dakle, i odmah, jeli to e, praktikuju, nimalo se ne dvome, nimalo ne osjetite gobe u svojim prsima, kao što mi poznato, došli su opasni šerijetski tekstovi koji traže suda kod nekoga drugog, jeli, i čak ako dobiju i presudu od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika posle sumnjaju to, ne prihvataju je li to drage duše, je li Allah subhanahu wa ta'ala kaže fala wa rabbika la yu'minun, tako mi tvoga gospodara oni neće vjerovati, neće biti vjernici hatta yuhaqqimu yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Oni neće biti vjernici, tako mi tvoga gospodara o Muhammede, oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju o Muhammede u svojim svakodnevnim je li sporovima i zbog tvoje presude. Kada im ti nešto presudiš, ništa dakle neće osjećati u svojim prsima. Dok se potpuno dakle tvojoj presudi ne pokore. La yu'minun. Neće vjerovati. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi ili jahkume bejnahum en yakulu sami'na wa ata'na wa ulajke humul muflihun. Doista, vjernici nemaju druge riječi kada se pozovu da im Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik alihi salatu sam presudi nema druge riječi osim da kažu čujemo i pokoravamo se o ulajke humul muflihun to su oni koji će zasigurno dakle uspjeti nakon toga kažemo dakle ovo i ovo je najveća korist i ovo je najveća korist U svakom propisu. Što god nam se dakle propiše, trebamo se odazvati Allahim subhanahu wa ta'la riječima ili riječima njegovog poslanika alihi sallam i ne zalaziti jeli, u mudrosti, koristi i slično. Zatim što se tiče dakle eh, zabrane o ponašanja nevjernika, postoje neke jasne, vidljive, dakle, mudrosti te zabrane.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 Dakle, čovjek dođe, musliman, i odobrava ono na čemu su kršćani, na čemu su židovi, jer nema sumnje da se to kosi sa njegovim imanom. Prijateljevanje sa nevjernicima, mušricima, mnogobošcima, zabranjeno je strogo, kao što vam je li, poznato, dakle, prijateljovanje srcem i ostalo, kao što vam je poznato, jeli spominjali smo ovdje riječi Allaha subhanahu wa ta'la i sure Al-Mujadele 22. ajete La teđidu qawmen yu'minune billahi wal jevmil ahir yuvadune man hadda Allaha wa rasula jeli, O Muhammede, nećeš naći ni jednog čovjeka, nećeš naći ljudi da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruju u posljednji dan, a da prijateljuju, da osjećaju naklonost, da odobravaju dakle ono na čemu su oni koji ratuju protiv Allaha i njegovog poslanika. Druga mudrost zabrane oponašanja nevijenika jeste kako bi se jasno razlikovala islamska ličnost od svake druge dakle, kako bi se jasno musliman razlikovao od ličnosti ili nevjernika. Zabranjuje se oponašanje nevjernika kako bi vjernik očuvao svoju islamsku ličnost, kako bi i dalje ovaj islamski umet bio gornji. Allah subhanahu wa ta'ala je a, ovaj umet, umet Muhammeda alaihi salat sam učinio najboljim umetom, učinio središnjim umetom, učinio najpravednijim umetom, učinio najuzvišenim gornjim, dakle umetom kao što je rekao, koje majte? središnji ummet se spominje taman وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا I mi smo vas učinili srednjim umetom, odnosno pravednim umetom, odnosno gornjim umetom. Jeli, to se spominje u... Ova središnjost umeta se spominje na sredini sure Al-Bekare. 143. ajde sure Al-Bekare. Sura Al-Baqara ima 286 ajeta i ovaj središnji umet kao umet Muhammed Alihi Salazam spominje se dakle u tom jeli, srednjim ajetu dakle ili u sredini sure Al-Baqara. Mi smo vas jeli, također učinili e, središnjom zajednicom, umjerenom zajednicom, gornjom zajednicom kako li tekune šuheda ale nas, da biste bili svjedoci protiv drugih ljudi. Ha. Pa s toga dakle musliman treba da čuva svoju ličnost ako se čovjek počne miješati sa drugim ljudima, musliman se počne miješati sa drugim ljudima, kako da bude svjedok, svjedok protiv drugih? Ako dakle svoju islamsku ličnost jeli, u nečisti, uprlja, jeli, potisne, kako da bude svjedok onda protiv drugih ljudi? Stoga se dakle traži, zabranjuje se da se oponašaju nevjernici kako bi dakle musliman zadržao svoju ličnost jeli, onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao i traži od njega. Zatim treća mudrost zabrane u ponašanju nevjernika jeste i ta što mi vjerujemo, ubijeđeni smo, sigurno da ono što čine nevjernice da je batil, da je laž, <clears throat> ili u najmanju ruku da je manjkavo. Dakle, ono nešto od onoga što čine. Naravno, njihova vjerska objeđenja da su batil laž. Pa zbog čega da musliman prihvati ono što je laž? da slijedi ono što je lažno, zbog čega musliman želi da slijedi nešto što je manjkavo, da se opisuje tom manjkavošću, jeli, a Allah subhanahu wa ta'ala traži od njega da bude svjedok protiv drugih ljudi. Pa dakle, zasigurno razboriti iskren vjernik neće to uraditi, slijediti ono što je manjkavo. Zatim četvrta mudrst zabrane slijedjenja nevjernika jeste što u neslijeđenju, neoponašanju, dakle tih nevjernika ogleda se jasno beraat, akida el bera, ljubav i mržnja. Dakle, kada čovjek se ne poistovjećuje s njima, ne oponaša nevjernike i druge koje nam je zabrajeno dakle, slijeti oponašati, čovjek jasno iskazuje beroet, jeli mržnju prema tim i njihovim dijelima. Tim ljudima i njihovim dijelima. I zasigurno, dakle, u tome je zeđer, u tome je, dakle, e, odbojnost, iskazuje se odbojnost prema nevjernicima i oni kada vide, dakle, da ih muslimani ne podržavaju, da se muslimani ne poistovjećuju s njima, da ih muslimani ne oponašaju, da ne čini dijela kao što, dakle, čine oni, zasigurno će osjetiti poniženje, usamljenost jel, i slično. Pa to je, dakle, i kako potrebno da se nađe od strane vjernika, dakle, da se ne oponašaju da ne oponašaju nevjernike, da ne, se ne poistovjećuju s njima. I slična mudrost je i sa drugim kategorijama ljudi koje nam je zabranjeno slijediti, poput dakle novotara, poput velikih grešnika, poput razvratnika, jeli, fasika, također ne oponašaju se, ne slijede se, ne poistovjećuju se s njima također iz ovog zeđera, dakle da bi oni osjetili odbojnost, da, ne bi, uh, dakle, da bi vidjeli da nemaju podršku u nama, jeli ne želimo da pristupimo i činimo ono što oni čini. Što se tiče mudrosti zabrane poistovićivanja muškarca sa ženom i ženi sa muškarcom, jasno je. Dakle, da bi čovjek, muškarac, zadržao onu fitru na kojoj je stvoren i također žena. Onako kako je, kako je Allah subhanahu wa ta'la stvorio jedno i drugo, jeli trebaju da e, održe to. I slična je mudrost zabrane poistovićivanja sa životinjama. Jeli, postoje ljudi dakle koji pokušavaju da oponašaju ove ili one, Nama je dobro poznato da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka u najljepšem liku. Pa zbog čega, dakle, da se poisto vječuje, da oponaša neku životinju, jeli? Laqad halaknal insane fi ahsan taqvim, wa laqad karramna beni Adem. Doista smo mi, jeli, učinili tim Ademov rod. Zatim poglavlja i segmenti u kojima se javlja tešebuho ponašanje nevjernika, dakle i drugih ljudi pa od prilike ovo je sažetak onoga što je prethodilo, dakle nevjernici se oponašaju u trima vrstama dijela, dakle u njihovim objeđenjima, jeli dijela koja su od obreda i badeta, vjere i u ovome nije dozvoljeno muslimanima dakle da slijede nevjernike ni po koju cijenu. Ni u kojem slučaju, dakle, ne smiju slijediti. Dakle, ono što se tiče njihovih ibadeta, njihovih vjerskih opredjeljenja, objeđenja i sl. To muslimani, dakle, ni po koju cijenu ne smiju slijediti. Bez obzira, dakle, da li se proširilo ili ne. Zatim, nevjenčki običaj i ponašanja koja, ukoliko budu svojstvena samo njima, također muslimani ne smiju ih slijediti. Ukoliko se prošire među ljudima, onda, dakle, nema smetnje u činjenju takvih dijela. I svakako koliko se ti običaj i takva djela ne suprostavljaju šerijetu. To je dakle još jedan uslov. I treća vrsta dijela to su dakle naučna dijela odnosno otkrića razvoj tehnologije i ostalog, jeli, što nije svojstveno samo nevjernicima, dakle nauka nije vezana je li samo za određeni narod, već se traži od svakog naroda, a narošto dakle od muslimana traži se da jačaju je li, svoju svaku tehnologiju, sve ono što vodi do njihovog jačanja postojanosti na zemlji ne smijemo se poistovjećivati sa sljedećim kategorijama ljudi. Dakle, muslimani se ne smiju poistovećivati sa sljedećim kategorijama, prije svega sa nevjernicima. I došli su brojni tekstovi, kako kuranski, tako hadijski, koji ukazuju na tu zabranu, zabranu poistovećivanja muslimana sa nevjernicima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala između ostalih kuranskih ajeta kaže u suri Al-đasije ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا Mi smo ti propisali pravac u vjeri, pa ga slijedi Wala وَلَا تَتَّبِعْهَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُنَ Nemoj slijediti strasti onih koji nemaju znanja, koji ne znaju. Pa nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da kažemo istu riječ koju govore i oni. Bez obzira što bi imamo svoju namjeru, a drugi sedbenci knjige židovi kršćani namjeravaju tom riječju nešto pogrdno. Zabranio nam je Allah subhanahu wa ta'ala da se poistovjetimo s njima čak dakle u tim riječima. Bez obzira što mi tim riječima a, namjeravamo ispravno značenje, a oni namjeravaju pogrdno. Pa oni koji su pristvali komentaru sure Al-Baqara na 16. stranci, li? znaju da postoji ajet sure Al-Baqara gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže jaju halledine amanu la taqulu ra'ina wa qulum dhurna." o vjernici nemojte reći ra, tamo je preved, tako, nije prevedeno, tamo je tako ostavljeno o vjernici nemojte reći ra'ina već recite mdurna ha, pa šta je komentar tog ajeta šta se misli na rajna, šta se misli na ondurna, zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje nam jednu riječ, a traži od nas da kažemo drugu riječ koja je istog značenja kao i ova prva. Hm? Dobro. Ovaj primjer smo naveli kao, jeli? Rajna. Da sjećate se. Nema, ako ne zapiše, neće se ni sjetiti, zasigurno pola ćemo zaboraviti dok izađemo preko praga. Ha. Židovi i munafici u Medini za Allahovog poslanika alihi salatu sam su govori rajna. Rajna. Ashabi radijallahu ta'ala anhum su također govorili rajna. Međutim, židovi su ha, ovu riječ govorili dakle, kazdeći, namjeravajući drugo značenje od ru'uneta, a to je ludilo glupak. Pa su židovi i licemjeri Medine govorili za Allahovog poslanika alihi salacom kada su bili sami, kada su se osamljivali, govorili su rajina, naš glupak. Ne je tamo. Naš ludak. A također u arapskom jeziku ova riječ rajina ima značenje pogledaj nas, slušaj nas, okreni se prema nama. Pa ashabi radijallahu ta'ala anhum, kada bi htjeli da svrate pozornost Allahovog poslanika, alaihi salatu sam, kada bi nešto oni činili od ibadeta, a nisu bili sigurni, ali tako, pa su govorili Allahovom poslaniku, pogledaj nas, rajna, pogledaj nas, ili činimo kako treba, ili sačekaj nas, ili slično. Pa, dakle, oni su židovi, qabbehahumullah, jeli, u, kada su se osamljivali, to su, ovu su riječ govorili. Nisu govorili među ashabima, među muslimanima. Kada su čuli da i ashabi to govore, onda su počeli oni javno da govore, ali su se smijali smo, s podspjehom su to govorili. I onda je jedan od ashaba jeli, primijetio da oni namjeravaju ono drugo značenje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ne govorimo, dakle, zabranjuje nam da, dakle, govorimo takvu riječ i naređuje nam drugu riječ. Isto značenje. On vrna također ima isto značenje, pogledaj nas ili sačekaj nas ili slično. E, znači Najgori od nas. Tako. Ja, šar. Šarir. Ja pa nam također Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da budemo grubi, da budemo osori, da naša srca budu gruba osora kao što su, jeli, sredbenika knjige, kao što je brat ovdje proučio. Alam je'ani lil ladina amenu an tahša kulubuhum li dikri Allah, wa ma nezela min al haq kel ladi utul كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير فكثير منهم فاسقون zar nije vrijeme da se vjernicima smekšaju njihova srca kada se spomene Allah i kada se spomene istina koju Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje i da ne budu kao oni od sljedbenika knjige jeli čija su, kojima je davno objavljena knjiga čija su srca postala jeli gruba zato što je njihovo vrijeme jeli potrajalo i oni su bili jeli mnogi od njih su nevjernici pa nam je zabranjeno da oponašamo nevjernike u ibadetima poput posta kao što je došao primjer pa nam je također a, e, preporučio Allahov poslanik alejhi salatu da postimo deveti dan Ashure pa je također naređeno nama dakle od sunneta praksi Allahovog poslanika alihi srcom, ja ne znam koji je obavljao hađ, samozdalife, da se samo z delife ide prije nego što sunce izađe, dok su mušrici i mnogobošci čekali da sunce izađe, dakle nakon mine arefata dolazi se u muzdelifu, tu se proboravi noć, tu se klanja akšam i jacija, jeli proboravi se ta noć, klanja se sabah ujutro, zatim, kao što je Allahov poslanik alihi srcom, nakon klanjanja sabaha, dovio, dovio i sve dok dakle sunce E, nije, dakle, e, primaklo se izlasku, Allahov poslanik Alihi Salucam je krenuo samo uz Delife. Dok su mu, mušrici i mnogobožci čekali dok sunce potpuno izađe, pa bi onda, dakle, krenuli. <clears throat> pa nam je, dakle, naređeno da se razlikujemo u ovome s njim. Također, u pozivu na namaz, hm, razlikujemo se od njih. Pa je Allahov poslaniku Alihi Salucam preporučeno, šta? Da uzme trubu ili frulu, da tako poziva na namaz, pa je odbio. Zašto? Zato što židovi tako pozivaju na svoju molitvu. Pa mu je rečeno da uzme zvono, na takav način da zvoni, jel i ljude obavještava na namaz, pa je to odbio. Zašto? Zato što tako čini kršćani. Pa je mu preporučeno da putem paljenja vatri u tim namaskim vremenima, kada nastupa i namaska vremena, da se zapali vatre ili slično, pa je odbio zato što to čini međusje, pa je dakle prihvatio ezan da time jeli, poziva na namazu. Također i sličnog razloga zabranjeni su nam namazi u pokuđenim vremenima, je li tako? Jer u tim vremenima je li mušljici mnogobožci i međusije obožavaju je li svoja božanstva. Zabranjeno nam je čak da se poistovjećujemo s njima, da ih oponašamo u njihovim izgledima, njihovoj nošnji. Kao što se prenosi od Abdullaha ibn Amra, bilježima muslimu, da Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu ta'ala anuhuma, da ga je vjerovjesnik alaihi salacom jedne prilike vidio u potpuno žutoj jeli, odjeći i donji i gornji dio, pa mu je rekao inne hadihi min thijabil kufar felatel bisha. Doista je dakle ovo odjeća od nevjerničke odjeće, zato dakle ne moje ni pošto oblačiti. Iz istog razloga naređeno nam je puštanje brade, kraćenje brkova. Iz istog razloga zabranjeno nam je da pozdravljamo jedni druge ili prstom, ili prstima, ili pokretom ruke. Zato što židovi jeli, eh, pozdravljaju jedne, jedni druge, dakle prstima ne govore, E, kršćani dakle rukom, a od nas se dakle traži ukoliko smo udaljeni pa pokažemo rukom ili prstom obavezno dakle da izgovorimo izgovorimo selam, da se razlikujemo dakle od njih kao što stoji dakle u hadisu koga bliži imam termizija šeha Albanija cijenije dobrim. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma prenosi da je Allahov poslanik alihi salo sam naredio dakle da se razlikujemo sa sljedbenicima džahirijeta u svemu dakle u svemu onome povodom čega nije došla potvrda, dakle da je dozvoljeno našim šerijatu da činimo. Sve ono što su radili sjedbenici džahilijeta, općenito, nama je naređeno jeli, da se suprostavljamo tome. Kao što prenosi Ibn Abbas radijallahu talanhuma, da je jedne prilike Allahov poslanika alihi salusam spominjao osobe najmrže Allahu subhanahu tala, najprezrenije ljude kod Allaha subhanahu tala, pa je spomenuo i onoga koji se povodi za džahilijetskim običajima, koji čini džahilijetske običaje u svojoj vjeri, vjeri islamu. I također na oprosnom hađu je rekao da svaka stvar od džahilijeta je pod njegovim nogama. Dakle, da je prezrena i da je ne trebaju muslimani činiti. Druga vrsta ljudi koji nam je zabranjeno oponašati jesu sljedbenici strasti, novotari, veliki grešnici, jeli razvratnici, kao što je jeli prethodila mudrost. I ovdje se misli na onu osobinu koja je postala svojstena njima, Ne misli se dakle sve ono što čine oni, što čine dakle novotar i ostalo, a čine i drugi ljudi da mi ne smijemo činiti dakle ono što čine. Ne, dakle ono samo što je postalo svojstveno njima. Dok dakle ukoliko drugi ljudi čine, jeli nema smetnje o tome. Hm. Postoje određeni ljudi kako se pozdravljaju, jel? Kad vidiš, poznato je na koga se misli postoji, bez obzira dakle što nema možda u tome smetnje. Ali poznato je da su takvi ljudi novotari. I da bismo napravili fasil, pregradu između nas i njih, odnosno jasno razlikovanje između nas i njih, ne smijemo se dakle e, poistovjeti s njima u tom dijelu. Bez obzira dakle što nema nešto ili sporno u tom postupku ili tim riječima. Pa poznato vam je da novotari također, rafidije, šije, za određene ashabe, za pojedine ashabe, kažu alaihi salam. Za Aliju radijallahu talan, kažu alaihi salam. Kažu, kerrem Allahu vajhehu. Allah njegovo lice učinio plemenitim. Nema ništa u tome sporno. I Aliju radijallahu talan zaslužuje da se kaže, alaihi salam, kerrem Allahu vajhehu, Allah učinio njegovo lice plemenitim. Nema smetnje. Međutim, jeste li kad čuli te ljude da kažu za Abu Bekra tako, za Omera tako, za Osmana tako, dakle, Zato ne treba te riječi govoriti da bismo napravili razliku između nas i njih. Jeli? Jer se oni uh, prepoznaju po tim riječima. Kada se kaže alihi salam, ali alihi salam, zna se dakle da se misli na šije ili rafidije. <clears throat> Zatim treća vrsta ljudi od kojih se moramo razlikovati jesu Dakle, shvatili ste, ono dakle što je svojstveno novotarima, ono što čine samo oni, bez obzira da li to bilo i dobro čak, dakle, mi ne smijemo raditi ukoliko je dakle od nekakvog ponašanja, nekakvih postupaka koji su dozvoljni u islamu, pa su oni dakle jeli, posebno istakli po tome, ne smijemo dakle činiti ta djela. Treća vrsta ljudi od kojih se moramo razlikovati jesu jeli, razvrtnici, veliki grešnici, posebno ih spominjem, također dakle ono po čemu oni postaju poznati, postanu poznati, po čemu oni postanu poznati, ha? ne smijemo činiti, makar dakle u tome i bilo nešto dobro ali dakle da bi se napravila razlika između iskrenog sljedbenika Allahovog poslanika alihi salusam i velikih grešnika, oni koji dakle ustrajavaju ili u velikim grijesima ili u malim grijesima, čine ih javno, dakle ne smiju se iskreni vjernici sljedbenici Allahovog poslanika alihi salatu wasalam poisto vjetiti. Uh, s njima u tome. Zatim četvrta vrsta ljudi koji se ne smiju ponašati jesu žene od strane muškaraca i muškarci od strane žena. I pravilo je dakle i ovdje ono što je svojstveno muškarcu ne smije se naći pri ženi, ni u kojem slučaju i ono što je svojstveno ženi ne smije se naći kod muškarca. I također pravilo da ono što je svojstveno muškarcu i ono što je svojstveno ženi od malih nogu to treba usađivati u djecu. Pa nije dozvoljeno čak ni maloj djeci, dakle ukoliko je riječ o muškom djetetu, ne znam, oblačiti mu žensku odjeću, dozivati ga ženskim imenima i slično. Već, dakle, od malih nogu treba voti računa <clears throat> o tome. Peta vrsta stvorenja od kojih se moramo razlikovati jeste i šetlan. Pa vjerniku, dakle, nije dozvoljeno da čini nekakve postupke koji su, koji su svojstveni šetanu. Da jede lijevom rukom, pije lijevom rukom, kao što je došla izričita zabrana, odnosno naredba da jedemo desnom rukom, da pijemo e, desnom rukom, jer šetan jeli, jede lijevom i pije lijevom rukom. Također došlo je u pojedinim predanjima jeli, spavanje na stomaku, da je to od osobina šetana ili od osobina jeli, e, stanovnika vatri, džahnema. I dakle, ovo nije dozvoljno svejedno da li bilo u zbilji ili šali, dakle, jesti lijevom rukom i slično. Šesta vrsta stvorenja od kojih se moramo razlikovati jesu životinje. Pa su vam poznati šarijetski tekstovi u kojima se spominje da ne činimo određene i ibadite na takav i takav način da ne sjedimo, ha? kao što je došlo u hadisu Ajše radijallahu talanaha kako bilježi ima muslim, da je Allaho poslanik Alihi sallam zabranio okuletu šeitan, u jednom predanju dakle da se sjedi kao što stoji šeit, sjedi šeitan, a u drugom predanju kao što sjedi kelb, kao što sjedi jeli pas. Pa je dakle prethodilo ovdje pojašnjenje da čovjek dakle izbaci desnu nogu na desnu stranu, lijevu nogu na lijevu stranu da dakle sjedne između svojih nogu. Tako dakle sjedi i šeitan i sjedi i kelb pas. Također Ebu Hreira radijallahu talan prenosi da mu je Allahov poslanik alihi salavcam naredio tri stvari, a zabranio tri stvari, pa mu je naredio da klanja duha namaz, dva rekata duha namaza naredio mu da klanja vitr prije nego što legne i da posti tri dana u svakom mjesecu, a zabranio mu je da brzo obavlja seždu kao što pjeta u kljuca, Dakle, da se tako brzo spušta na seždu i da se diže sa sežde, da sjedi u namazu kako pas sjedi i da se okreće u namazu, dakle dok je u namazu, kako se lisca jeli, okreće kada ide, jeli, pa okreće se za sobom. Kao što je također zabranjeno spuštanje na seždu, kod onih hadisa koji dakle taj hadis smatraju ispravnim da se spušta na seždu kao što se spušta deva. Dakle, i postoje drugi primjeri, jeli, da se spuštaju laktovi kao što pas, dakle, kada leži ili spusti svoje laktove kada se čovjek nalazi, bez obzira muškarac ili žena, kada se nalazi na seždi. <clears throat> Pojedini od primjera poistovećivanja sa nevjernicima i drugim u našem vremenu, kod žena, brijanje, brijanje čupanje obrva, jeli, postavljanje umjetnih trepavica, postavljanje umjetnih noktiju, stavljanje halki jeli, ili oni kako se kaže, jeli, je, e, na na usnu ili na druga mjesta, tetoviranje ili tetovaža, oblačenje bijele odjeće prilikom vjenčanja i vjenčanice, jeli, kao što je poznato, to je svojstveno i posebno za kršćane. I oni kažu dakle, da oblačenje, kada mlada obuče vjenčanicu, bijelu vjenčanicu, da to ukazuje na njenu čistoću, čistoću njene duše i njenog tijela, njenog tijela za dobar, jeli, lagodan budući život u braku ili slično, Allah najbolje zna, teško je danas to pronaći. Zatim proslavljanje nevjerničkih i drugih praznika koji nemaju nikakvog utemeljenja u šerijatu. Jeli, I ovdje od muslimana se traži kada se svetkuju ti praznici od strane njih nevjernika i drugih da muslimani ne posvijete nimalo pažnje tim praznicima. Nimalo. I svakom prazniku. Svaki, dakle, nekakav datum novi koji je uveden, i traži se i ljudi dakle svetkuju praznikove oblježavaju na nekakav način od muslimana se traži da ama baš ničim ne ukažu dakle na njegovu posebnost ničim da obuče nekakvu odjeću da spremi nekakvo posebno jelo na taj dan da pozove nekakve goste da odgodi neke svoje aktivnosti ha. i dobro vodite računa dakle ovakav slučaj je sa svakim novim uvedenim jeli praznikom ili nekakvim datum. A ne spomnim, dakle, išarati ovako, a vi ste zaključiti. Čak, dakle, Meulud, rođenja Allahovog poslanika alihi sallam. Vi znate da je to uvedeno i da to niko od, niti Allahovog poslanika alihi sallam, ni četvrca halifa, niti dakle ashabi, niti četvrca imamo, niko od njih nije proslavljao. Kao što je poznato kada je uvedeno, 400 godina nakon hijri, nakon smrti Allahovog poslanika alihi sallam, otprilike to je uvedeno i poznato je ko je to uveo. Jel? I poznato je da je uvedeno šest meuluda u toku godine, ne, dakle samo meuluda Allahovom poslaniku alihi sallatu sallam. I poznato je, ha, Allahov poslanik alejhi sallam kada je preselio? Kad je rođen, kada je preselio? Ha, razilaze se historičari, je li muarrihuni razilaze se kad je rođen. Ko je grebio Leola? Drugog, devetog, dvanaestog, razilaze se. Neki čak spomnju, malo je dakle iznimno to mišljenje, spomnju da uopšte nije u Rebiole Eolu. Malo iznimno. Dakle, uglavnom, ha, nisu jednoglasni po pitanju rođenja, ali po pitanju smrti su i tekako jednoglasni. Preselio je Allahov poslanik Alihi Salusan 12. grebjula ovola. Preselio 12. grebjula ovola. Pa sve ove, dakle, koji svetkuju i obilježavaju na ovakav ili onakav način, treba pitati šta obilježavaju, da li rođenje ili smrt Allahov poslanika Alihi Salusan. Jače je, dakle, da obilježavaju smrt Allahov poslanika Alihi Salusan zato što su historičari na jednom stavu jednoglasni da je tada preselio Allahov poslanik alihi sallam. Nimalo se ne razilazi. Pa dakle, nije dozvoljeno na bilo kakav način ukazati na taj događaj. Govoriti čak o bedru, govoriti čak o rođenju Allahov poslanika alihi sallam, posveti nekakva predavanja. Ništa. Mi treba da ti svaki dan cijelu godinu govorimo Allahom poslaniku alejhi sallam. Ne, dakle, kada dođe taj datum, da posvetimo i samo govorimo je li eh, u tom vremenu. Ako se vratimo prvoj generaciji vidimo da oni nisu obilježavali, ne trebamo ni mi. Imamo dva bajrama. Ne trebamo dakle na taj datum, ali govoriti o Siriji Allahov poslanika ali alihi salacama shaba, njihovim gazevatima, bitkama i ostalo treba. Ne na te datume, ali treba govoriti dakle stalno svoje dakle porodice odgajati time.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 Razlozi koji postiču na ponašanje nevjernika i drugih, zadivljenost zapadnom kulturom, civilizacijom, bez razgraničenja jeli razdvajanja šta je od vjere, šta nije od vjere, šta je dakle od ovih naučnih otkrića, razvoj, razvoja i slično, već dakle slijedi se u potpuno sve što god dođe od njih. Zatim kolonizacija islamskih zemalja, rušenje islamske ličnosti, krstaški ratovi, zatim unutrašnji razlozi koji su doveli dakle do slijedjenja oponašanja nevjernika, slabljenje dakle imana kod vjernika, pojava irđa, murđija, kao što je poznata dakle ta skupina, uslijed čega se mogu čuti izjave da imanu ne šteti nikakav grijeh, niti dakle nevjerstvu može koristi nekakvo dobro djelo, uslijed čega možete također čuti mnoge ljude da kažu iman je ovdje, vjera je ovdje, nisu bitna jeli, djela. Također, neispravno razumijevanje telekula nečinjenje onih propisanih sebeba, razloga da bi se došlo do onog što nam je propisano, onog što nam je korisno u vjeri. Ljudi se oslanjaju jeli, na Allahov kader, Allahov odredbu, zatim na drugoj strani pravdaju se Allahovom odredbom, kaderom kada čine grijehe, pa kažu da im je Allah subhanahu wa ta'ala jeli propisao da učine taj grijeh i slično. Jeli ostavljanje traženja znanja, ostavljanje traženja rješenja u novo nastalim pitanjima kada se dese nova jeli, pitanja, ne postoji jasan dokaz iz Kur'ana i Sunneta, možda postoje slične situacije, islamski učenjaci plaho, jeli, ne hasrete se, jeli, ne žure da donesu odgovor, u sve čega, dakle, muslimani prihvataju jeli, odgovore od drugih. Negativne posljedice ponašanja nevjernika i drugih, kratko, dakle, nabravimo da ne bismo odužili, usko shvatanje, razumijevanje islama, pa kažu islam je to ili je li nešto minimalno, slabo vjerovanje u gaib pa većina ljudi vjeruje u materiju, danas ne vjeruje dakle u gaib i ono što Allah subhanahu wa ta'ala obećava, sumnjičavost u Kur'an i sunnet, pa mnogi dakle napadaju Kur'an i sunnet, brisanje ljubavi, mrž, ljubavi i mržnje, al wala wal bara iz grudi muslimana, pa čak dakle u novije vrijeme u knjigama ne smije se više naći nevjernik, već kako se kaže, nemusliman, neisto mišljenik i slično, više se dakle ne nalazi u knjigama nevijenik. Za postavljanje arapskog jezika, za postavljanje Allahovog zakona u svim segmentima života, uređivanje školstva po zapadnom sistemu, zatiranje vrijednosti dobrota, ili od onih islamskih vrijednosti dobrota i širenje niskosti, prezrnosti, nemorala i slično. Kako izliječiti ovu bolest? Prije svega treba biti svjestan musliman i muslimanka, vjernik i vjernica trebaju biti jeli, svjesni potpunosti svoje vjere. Dakle, njihova vjera nije potrebna za nečim drugim, da je dakle ona potpuna i nije potrebna dakle da prihvata, da se prihvataju običaje ili ubjeđenja nekih drugi. Također, svjesnost da nam Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije naredio, niti je zabranio ono što sam spomenuo u početku, a da dakle u tome nije korist za nas. Ono što nam je naredio, u tome je korist za nas, ono što nam je zabranio, zasigurno je u tome šteta izgradnja islamske ličnosti, oživljavanja qide al-vela wal bera odgajanje naše djece u našim kućama prije dakle nego što ih pustimo je li u ove škole, je li da se odgajaju tome. Svakako, dakle, dok djeca pohađaju te škole, obavezno dakle, trebamo i mi posvetiti odgaja je li odgajanju, posvetiti vremena odgajanju naše djece na ispravnim temeljima ukoliko dakle nešto i zagube, je li ponovo odgajati ih ili učvršćavati im te je li islamske temelje u njima I svakako, dakle, traženje šerijatskog znanja što god čovjek može više. Prilike, dakle, ovo je ono što sam planirao da vam kažem na ovu temu, iako, dakle, o njoj se može mnogo, mnogo više govoriti. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم